الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله اعلموا رحمكم الله أن قلة العلم وانتشار الجهل من أكبر الأسباب التي تفتك الأمم لأن الجاهلين أسرعوا إلى الفتن والمفاسد من الفراش إلى النار ولأن قلوبهم مظلمة لا تعرف معروفا wala tunkiru munkara ndugu zanguni katika iman biidhnillahi lkarim insha allahu taala leo katika aljumaa hii tutazungumza jambo muhimu sana jambo ambalo hakuna yoyote katika sisi isipokuwa analihitajia jambo hilo nalo ni jambo la ilmu ya dini kila muislamu popote alipo analihitajia jambo hilo kwa sababu kama nilivyotanguliza maneno uchache wa elimu kutokuwa na elimu ni jambo ambalo limerifisha na kueneza maangamivu katika umma tofauti tofauti bali ni jambo liko wazi kuwa watu wajinga ambao hawatambui wala hawajui ilmu ya kisheria ni haraka mno ni mapema sana kuingia katika fitna kuingia katika uharibifu kuliko wale vipepeo wanavyokimbilia na kuingia moto kwa nini kwa sababu nyoyo za watu wajinga zinakiza hawawezi wakapambanua lile jambo jema ambalo sheria imeliita kuwa ni jambo jema wala vile vile hawawezi kupambanua lile jambo ovu ambalo sheria imeliita jambo hilo kuwa ni ovu watu wajinga hawana muda wa kupambanua famin huna nakul na hapa sasa tusema العلم نور ونجاة وعصمة ilmu ya dini ni nuru yenye kumwangazia mja wa Allah akapita katika njia salama wanajatu min ad-dalalat lakini pia ilmu ya dini ni uongofu kutokana na upotevu wa ismatun min ash-shubuhat vile vile ilmu ya dini ni kinga kwako kutokana na mambo ya shubha. Ndugu zanguni katika imani, iwe awali yoyote awali, ni lazima atoe juhudi zake, afanye juhudi zake kuhakikisha anaisoma ilmu ya dini, kwa sababu ndiyo mwangaza pekee wa kumwangazia yeye katika njia ya sawa lakini pia fahamuni kama wanavyosema ahlul ilm hunaka talasul baina qabdi alilmi wa intishari aljahl wa baina intishari alfitan wanachuoni wanasema kuna kufuatana kulazimiana ilmu ikaondoka au ikiondoka ilmu basi ni lazima utafuata ujinga kwa sababu kinyume na ilmu ni ujinga hivi ni vitu vinalazimiana ilmu ikiondoka basi lazima ujinga utarithi nafasi hiyo lakini sio ujinga tu ni lazima suala la fitna yale maharibiko ule uchafuzi kwa sababu jamii haina ilmu ya dini haina ilmu ya kupambanua lipi jema na lipi baya ni lazima ufisadi utakuwepo katika jamii ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تم عليه السلام ونسيما كتك حديث صحيح إذ يبكليه ولا الإمام البخاري كذلك الإمام مسلم كتك صحيح زاوه hadithi ya Abdullah ibn Amri ibn al-Aas Allah subhanahu wa ta'ala awawie radhi wote wawili mtume alayhi salam anasema inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad hakika Allah subhanahu wa ta'ala hanyakui na kuiondoa ilmu kwa kuinyakua mara moja kutoka kwa waja wake la yani kwamba wewe una ilmu ya dini alafu kesho umeamka Allah subhanahu wa ta'ala ameiondoa ilmu hiyo kutoka katika kichwa chako sivyo hivyo inna Allah la yakmilu ilma hakika Allah haiondoi ilmu intizaan yantazi'uhu min al kwa kuinyakua kuiondoa kutoka kwa waja wake walakin yakbidu al-ilma biqabdi al-ulama lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiondosha ilmu kwa kuwafisha maulama hata idha lam yubqi aliman mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amewafisha maulama hajambakiza alimu hata mmoja ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan watu watawafanya viongozi wao wenye kutoa fatwa wao wale walimu wao vile vichwa vibovu wale watu wajinga fasalu wakawauliza watu wa sampuli hiyo faaftau bighairi ilmi na watu hao wakatoa fatwa pasna ilmi faadallu fadallu wa adallu wao wenyewe wakapotea katika njia ya sawa lakini pia wakawapoteza wenzao katika njia ya sawa angalieni maneno haya angalieni maneno haya kana kwamba mtume alayhi salam anatusisitiza na kutuhimiza suala la kutafuta ilmu ya kisheria kwa sababu jambo la kufa maulama suala la kufa wanachuoni ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anaziondoa ilmu kwa waja wake ukibakia mimi na wewe watu wajinga tutakuja kutoleana fatwa mbovu tutakuja kutoa majibu mabovu, atapotea mtoaji jawabu hilo, lakini pia atapotea yule aliyepewa jawabu hilo. Umuhimu wa ilmu, ndio pale tunasema alilmu nuru, ilmu ya kisheria ni nuru, wa najatu kadhalika ni uongofu kutokana na mambo ya upotevu, wa ismatu, vile vile ni kinga mina shubuhat, katika mambo ya shubha bali sio maneno haya ya mtume alayhi salam ukiangalia katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu inda al-Imam Muslim قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة mtume alayhi salam anasema hakika miongoni mwa alama za kiyama an yurfa al-ilm ni kuondoshwa ilmu wayadhhara al-jahl na ujinga ukadhihiri wayafshu wazina na uzinifu ukaenea wayushraba alhamr na pombe ikikanywewa bila wanywaji wanavyokunywa hizi zote mtume alayhi salam kaashiria kuwa ni miongoni mwa alama za kiyama kwa nini usitafute ilmu ya kisheria ukawa nayo ndugu zanguni katika imani bali ninyi mnafahamu maneno yako wazi suala la ilmu ya kisheria ikiwepo basi zile shubuhati zinapotea zile dhalalati zinakaa kando mtume alayhi salam ndiye aliyetuambia katika maneno maarufu na maneno haya ni ushahidi kwamba leo tuzungumza ilmu imepotea ilmu ya kisheria imepotea kwa watu wengi akiyazungumza maneno haya mtume alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza katika hadithi sahihi hadithi hii imepokelewa na sahabi jalil jundub bin abdullah al-bajali radiyallahu anhu mtume alayhi salam anasema ala inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك sasa angalieni maneno haya na makatazo haya ya mtume alayhi salam na namna leo watu wanavyoingia mambo haya aliyoyakataza mtume alayhi salam ni dalili kwamba ilmu inatoweka mtume alayhi salam anasema ala tambueni inna man kana qablakum hakika wale ambao walikuwepo kabla yenu nyinyi ummati Muhammad kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihi wa salihihim masajid walikuwa wanafanya yale makaburi ya manabii wao na yale makaburi ya watu wema wao kuwa ndiyo sehemu za kuswalia na kusujudia kisha mtume alayhi salamu akasema ala tambueni fala tattakhidhu kubura masajid wala msiyafanye makaburi kuwa ndiyo sehemu za kuswalia na kusujudia fa inni anhaku an dhalik hakika mimi ninakukatazeni kutokana na hayo hebu angalieni leo maneno ambayo mtume alaihi salamu ameyakataza waislamu wangapi wanaswali katika misikiti yenye makaburi wangapi aya utasema wanajua hao basi haya tujalie wanajua mafanya makusudi maneno ambayo mtume alayhi salamu ameyakataza fa inni anhaakum an dhalik hakika mimi nakukatazeni kutokana na hayo waislamu wangapi wamechukua maiti zao wakawatoa majumbani kwao wakaenda wakazika katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu wakaridhia hayo waislamu wangapi ninyi ni mashahidi wa nafsi zenu kuna baadhi ya maeneo hata yazungumza yako wazi ukiingia msikitini kama wewe ni mgeni hapo basi ni lazima usunguke mbele ya msikiti uangalie kwa sababu maeneo mengi ya waislamu maiti zao wamezika katika misikiti ya Allah mwakusudia nini kuwaadhimisha wao mwakusudia nini katika hili bali mtume alayhi salam ndiye aliyesema kabla ya kufa kwake kwa siku tano kabla hajafariki mtume alayhi salam zimesalia siku tano kufariki kwake mtume alayhi salam akasema maneno haya kufuatayo hadithi ya mama Aisha kadhalika hadithi ya ibn Abbas radhiyallahu anhuma hadithi imepokewa na alimamu Muslim katika sahihi yake kadhalika hadithi hii imepokewa na alimamu imam an-Nasa'i katika sunani yake kadhalika imepokewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake Mtume alayhi salam ndiye aliyesema la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida la'na za Allah siwe juu ya mayahudi na manaswara wale ambao walifanya makaburi ya manabii wao kuwa ndiyo sehemu ya kuswalia haya tuna elimu ya dini sisi hayatoshi maneno haya ya mtume alayhi salam kuwa tumekatazwa kuswali misikiti yenye makaburi tumekatazwa kusujudia hapo kwenda kumwabudu Allah hapo bali mtume alayhi salam akatukataza watu wa umma huu la tusallu ila al wala tajlisu alaiha msiswali kuyaelekea makaburi wala msikae juu ya makaburi maneno yako wazi waislamu wangapi wanazingatia ndio pale tukasema ilmu ya dini ilmu ya dini ni nuru ikhwa bali kilicha ajabu kabisa waislamu leo wamefikia mahala wakayajengea yale makaburi wakayapamba makaburi yote haya tumekatazwa na Mtume alayhi salam, amjue hayo pia. Na katika janga hili kama wako walionusurika katika familia zao ni watu wachache sana, bali wengine wanajinasibisha na usalafi, wengine wanajinasibisha na watu wa sunna. Wakiambiwa tukajengee kaburi la babu, ndio yeye anatoa mchango wake kwenda kujengea kaburi la babu yake hali ya kuwa mtume alayhi salamu amekataza hayo hamfahamu hayo ndugu zanguni katika imani nasaha hizi ni kwa waislamu wote lakini hasa kwa ndugu zetu talabatul ilmu suala la ilmu ya kisheria ifahamike ni suala la lazima suala la lazima kuliendea kuisoma ilmu ya kisheria ni jambo la lazima kwa ushahidi wa maneno ya mtume alayhi salam alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخوة في الله ujinga ai kutokuifahamu ilmu ya dini kutokuisoma ilmu ya dini ndilo jambo kubwa lililochangia waislamu kuingia katika fitna nyingi suala la kudharau ilmu ya dini na watu kuipatiliza wakaisoma ilmu ya dini suala hili ndilo suala pekee lililopelekea waislamu wengi wakaingia katika fitna nyingi katika shubuha nyingi kwani ninyi mnadhani zile fitna walizoingia makhawari ai fitnatul khuruj nyinyi mwadhani sababu yake ni ipi kama sio kutokufahamu ilmu ya dini na ndiyo maana mtume alayhi salam akawasifia mabwana wale makhawarij kwa sababu ya ujinga wa ilmu ya dini walionayo akasema mtume alayhi salam yaqrauna alqur'ana wanaisoma qur'ani hao makhawarij la yujawizu hanajirahum lakini hiyo qur'ani haivuki koo zao ikapenya ikaingia ndani ya nyoyo zao wakafahamu yamrukuna min ad-din wanatoka wao katika dini muruqa sahmi min ar-ramiya kama vile mshale unavyotoka kwa kiwindwa mtume alayhi salam akasema yaktuluna ahla al-islam ويدعون أهل الأوثان hawa makhawarij kwa fitina walizonazo na kuto kuifahamu dini wanawaua waislamu lakini pia wanawaacha wale wenye kuabudu mizimu na vibwengo wanawaacha lakini waislamu wenzao wanawaua mtume alayhi salamu akasema la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla adi laiti kama mimi nitawadiriki wao hao makhawarij nitawaua uuaji wa adi kwa maana atawaua na hakuna atakayembakiza atawamaliza kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fa amma 'ad fa uhliku birihi sarsarin 'atiya amma wale watu wa 'ad waliangamizwa wao kwa upepo mkali wenye baridi kali wenye kufuatana sakharaha alayhim upepo ambao walipelekewa wao saba layali wathamaniyata ayamin husuma, walipelekewa ule upepo mkali, ni usiku saba na michana minane kwa kufuatana bila kusimama kustopu. fatara alqauma fiha sar'a kaannahum a'jaz nakhlin khawiya, utawaona watu wamedondoka dondoka, wameanguka chini ya ardhi kana kwamba vile yale magogo ya mtende yasiyo na kitu ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala akasema fahal tara lahu min baqiya je yuko yoyote katika wao watu wa adi alibakia kuna yoyote mmoja alibakia kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alibakia na mtume alayhi salamu akaweka ahadi hiyo la in ana adrakuhu na lau kama mimi ningewadiriki wajinga hao ambao ni makhawarij laaktulannahum katla adi kwa hakika nitawaua wao uuaji wa adi ndugu zanguni katika hili ilmu ya dini ilmu ya dini nuru ni nuru itakuangazia wewe katika mambo mengi hasa hasa katika ulimwengu ulionao wa shubuhati tele kadhalika najat ilmu ya dini ni uongofu bwana utakuongoa wewe katika hizo shubha kadhalika isma ilmu ya dini ni kinga ndugu yangu haya wewe usiokuwa na ilmu ya dini wafanyaje eh wewe ambaye hutaki kutafuta ilmu ya dini wajiweka kando watu wanasoma wewe uko kando kiasi hicho wafanyaje mambo yako au wayaendesha kijingajinga ukiyaendesha hivyo fahamu utapotea katika njia sawa ndugu zangu katika imani tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu ya haya machache tuliyoyasikia kuyafanyia kazi wallahu a'lam wa a'lam naktafi bihadha barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا